Euskal Herriko hautagai bat eta biharnoko beste bat ala erabaki dute berde koreka mantentzeko. Aliz Leiziak ezaharrek bigarren agintaldia luke, Jean-François Blanco Paueko abokatu ezagunak aliz lehena. Aliz Leiziak ezaharrek bilan baikorra egiten du lehen agintaldiaz, motibatua da berriz aurkezteko. Bai, berriz abiatzeko preust eta, eta gogo handiarekin. Zein da orain arte egiten duzun bilana zoka? Egiten duten milana da bizik importante dela izaitia eh, instituzione eh, handi horietan horrekatzeko pixka bat gauzak. Zenta usten baditugu eh, partido handiak bakarrik deliberatzea ez dira jendeta hurbil eta nahi dutena egiten dute. Eta izigarri importanta da partido tipiak izaitia beren ondoan lehenika ez da baidaen sorta azteko eta gauzen horrekatzeko eh, eh, uh, pixka bat lortzen dira ala ere gauza batzuk lan eginez lortzen dira emaitzak. Bai, bai, eh, emaitzak emaitza batzu lortu dira, eh, hori zeurki, eh. Guk adibidez eh, aipatzeko David Groklod, eh, gurekin zena, ofiz publik eh, de la lang Occitane eh, lortu du, eh, eta lortu dugu ere ukaitia un agenz regional de la biodiversite. Bon, zinez mandatu usua behar izan da, baina nuai lekian jarriko da, eta importanta da hor izaitia, horren uh, lortu dira, bo, anitz gauza guaietza heldu baina, eh, bai, Aipatu duzue, beraz, lehen itzulian eh, autonomia osoarekin abiatuko ziztela, erran nahi du ez momentuz alderdi sozialistarekin. Hara, eh, gaiten dugu laika autonomian, ez du egan nahi bakarrik, eh? mintzatzen gira momentuan beste mugimendu edo partidu bat zurekin, eh? ez gira hetxiak, nahi dugu jenden ondoan izan, jenden nahiak eta eta jendeak pentsa molduak behar ditugu eh, ekarri eskualdean. Ala ere ez duzu ebaztartzen ondotik eh, sozialistekin joaitea berriza? Hordian, guk nahiago ginuke bakarrik gelditu. Baina dakizun bezala behar da ehuneko hamar izan bakarrik gelditzeko bigarren itzulian. Eta sozialistekin akordio baten egitea ez du erran nahi, berak sostengatzen ditugula. Erran nahi du, guk aintzina azten ditugula gauza batzu, horren truk. Eran nahi du gure beharra behar dutela ere berek, eta behaz juri erabiltzen dugula gure gauzen aintzina azteko. Mm-hmm. Baduzu ez da eh, hemen abertzaleekin edo oksitandarrekin, eh, zertan dira harremanaka? Beraz, uh, eh, oksintandarekin hori uh, behar nesek dute, dute ikusten, zenta eh, gure partidoan aspaldidanik bi departamendu gira. Bada departamendu behar bat eta bada eskualdun departamendu bat. Eta behaz guk bakarrik eskualeriko deliberatzen dugu eta bai sartu gira ahemanetan uh, abertzaleekin eta beren uh, biltzar nagusian deliberatuko dute zer eh, eginen duten eta uh, zer nahi deliberatuik guk errespetatuko dugu. Zoin dira ondoko urteentzat ikusten dituzun pundu nagusiakola bizpairu defendatzeko? Ordian, bai, transizio mm, energetikoa initza aipatzen baita, guai denek aipatzen dute, gu aspaldidanik jadanik, eta hori izi importanta da guretzat, baina behar da beti atxiki kundian behar dugula nuklearotik atera. Zanta eh, eh, ekologia ipatuz, batzuk egiten dituzte, autoelektrikoak, homen aipatzen dituzte egazkin elektrikoak ere, baina horiek guziak zeikin eh, martxan dira, martxan dira nuklearaikin. gure helburu lehena da nuklearotik ateratzia hori izigarri importanta. Gero uh, importanta da ere eskualdean erabiltzen den diru osoa uh, atera dain banko, bankotaik bainan eh, energia fosil, ez dakit nola erraiten den, ez dain horietan investitua izan. hori izigarri importanta da. Eta horiek dira uh, ahal batzu ditugunak gauzen gainean pizu egiteko. Hara, bankoen gainean pixka bat pizu egin behar dute eskualdeak. Eta gero, bai, izan baitzen lotret uh, liburu hori aterazena, eh, guk bultzaturik, orain biziki importanta da hori kondian hartzea deliberu guzietan. Bukatzeko berdina beraz izematzuk eh, izen batzuk dituzue, eh, zerrenda osoa irailan gutxi gora bera jakinen dugu? Ara, guk eh, zerrenda guai osatuko dugu emeki emeki udahuntan eta buraila estapenean, e, hiruan edo lauan, eginen dugu biltzar nagusi bat, nun boskatia izanen den zerrenda hori.